εκει προσχωρεῖτε αιμος τόπος εστίν εγώ προκατέλαβον εκάθισα κάθεεμαι manzano manzaneis meleto meletais ede κατέχω ten emen anagnosin emos eme emon Εμόι, χεμέτερος, χεμετέρα, χεμέτερον. Χεμίν, σον, σος, σοί, χουμείς, χεμείς, χουμέτερον, χουμίν λέγω. Εέδε δύναμαι, εδύνε έθεεν, αποδύναι, αποδίδομαι,